անծանոթ բառ, արտահայտություն կամ տերմին լսելու դեպքում մեր ծնողները ժամանակին բացում էին հաստափոր բառարաններ ու հանրագիտարաններ։ Մեզ օգնության է գալիս Վիկիպեդիան։ 21 տարի առաջ կամավորների մի խումբ Ջիմի Վալսի եւ Լարի Սանգերի գլխավորությամբ է սկսել Վիկիպեդիայի նախագիծը։ Կարճ ժամանակում կամավորների բանակը համալրվեց։ 7 տարի առաջ էլ նախագծին կամավորագրվեցին Արցախից։ Այսօր կարևոր աշխատանքը Ստեփանակերտի Վիկիակումբում կատարում են հիմնականում դպրոցահասակ երեխաները։ Ես Ղազարյան Վիկիպեդիան տանեմ, այցելում եմ Վիքի 3 ամիս։ Վիկիպեդիան դա շատ կարևոր հարթակ է ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Արցախում եւ Հայաստանում տեղեկություն ստանալու համար հայերեն լեզվով։ Մենք այստեղ հոդվածներ ենք բարելավում Արցախի գյուղերի, շրջանների, քաղաքների մասին, ինչպես նաև թարգմանում ենք հոդվածներ մեր նախասիրությամբ եւ ամեն ինչ պատրաստ լինելուց հետո այն ստուգվում է, հետո նոր տեղադրում ենք կայք Հիմա Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի գլխավոր նախաձեռնությունն Արցախի գյուղերի մասին հոդվածների բարելավումն է։ Անցած 3 ամսվա ընթացքում նրանք խմբագրել ճշգրտումներ են կատարել 30 հոդվածում։ Դեկտեմբեր ամսում Անիտան շատ հոդվածներ ու թարգմանություններ է արել։ Իր ամենաընթերցված հոդվածը Խաչմաչ գյուղի մասին է։ Ինձ դա շատ մեծ ողջավորություն տվեց, որպես ես ավելի շատ գրեմ բարելավեմ Արցախի գյուղերի մասին հոդվածները, քանի որ հիմնականում պատերազմից հետո դա ավելի արտիական է, ավելի կարևոր է մեզ համար։ Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի համակարգող Սոֆի Աբ รา համյանը կարծում է, որ Արցախում ոչ ֆորմալ կրթությունը կարելի է լրացնել Վիկիպեդիայի օգնությամբ։ Wikipedia-ն վայր է, որտեղ կարող է զարգանալ ու զարգացնել քո հմտությունները, զարգացնել քո վերլուծական ու քննադատողական մտածողությունը, քո ստեղծարար միտքը։ Wikipedia-յում խմբագիրները տարբեր թեմաներ են ընտրում, տարբեր նախասիրություններ ունեն, եւ ես, եթե անհրաժեշտ է լինում, նրանց ուղղորդում եմ այս գործը։ Ստեփանակերտի Վիքի ակումբը տարբեր ավանդույթներ ունի։ Օրինակ ամսական ընտրում են մեկ երկիր ու հավաքում տեղեկություններ այդ երկրի քաղաքական ու տնտեսական մշակութային ոլորտից։ Ուսումնասիրում նրանց հեղինակավոր գրողների, երգիչների, դերասանների կյանքն ու գործնեությունը։ Մյուս ավանդույթը մասնակիցներին ողջևորելու հատկություն ունի, պատմում է ակումբի ամենափոքր կամավոր Անգելինա Հայրյանը։ Ըստ մեր ավանդույթի ակտիվ կամավորները ապարգևատրվում են լավագույն խմբագիր կոչումով եւ ստանում են գիրք։ Այդ կոչումները ուսանողներին արժանացել եմ նաև ես եւ ստացել Սուրբ Ծննդյան հրեշտակ գիրքը։ Ստեփանակերտի Վիքիակումն իր շուրջն է հավաքել ավելի քան 18 կամավորների, համակարգիչների պակաս ունեն, հերթափոխով են այցելում ակումբ։ Այսօր էլ 8 հոգով են նշելու Վիկիպեդիայի համաշխարային օրը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։